Започнуваме оваа вечер со 11-тото поглавје од Евангелие по Јован во наредните 30 на минути. И ова е глава, ова поглавје е поглавје кое што кое што ќе означи пресвртница во Христовиот живот до првите 10 глави од Јован, всушност ги имаме три и полте години од Христовата служба. А значи половина од Евангелието по Јован ги имаме всушност, ајте така побитните случки од неговиот живот, од неговата служба, а во останатата половина ги имаме последните неколку дена всушност од неговата служба. И токму ова 11 поглавје е пресвртница. Знаете, во 10-тото поглавје како завршивме тамо, Секјавате дека зеле камења да го каменуваат во Иерусалим. Бил на празникот посветување, откако кажал, јас и татко ми едно сме, зеле камења да го каменуваат, но се уште не било времето, времето наскоро ќе дојде, и тоа се уште не било, и си заминало таму, од другата страна на Јордан, и внимавајте, еве, да се подсетиме 41-42 стих, последните два стих од 10 глава. Каде заминал? 40 стих, Си извинам. И пак отиде преку Јордан, каде што Јован крштеваше од првин. Каде крштеваше Јован од првин? Прва глава Јован, 28 стих, тука го имаме одговорот. На кратко, прва глава отворите. 28 стих. Тоа се случи во Вита Вара, од онаа страна на Јордан, каде што крштеваше Јован. Ова е битно да се напомене, заради да се свати подоснежниот текст, што следи. Вита Вара е место каде што Јован крштевал и кое што е некаде на 40 км оддалеченост од Ерусалим. Значи, Исус заминал, преминал од другата страна, од Јордан, заминал од стигнал во Вита Вара и тука се задржал еден период на 40 километри од прилика. Значи, зборуваме од Ерусалим. И знаеме дека таму, за разлика во Јудеја, значи во Ерусалим, бил многу добро прифатен и мнози наповерувале, вели последниот стих од 10 глава. И сега што се случува во едно драго семејство, каде што Исус често знаел да свраќа, беше и еден болен Лазар од Витанија. Значи Исус се наоѓа во Витавара, 40 км од Ерусалим. Семејството на Лазар, Марија и Марта е сместено во Витанија, кој што е многу близо од Ерусалим, 2-3 километри. Значи повторно од другата страна Јордан. Лазар болен, Сега малко да се подсетиме на, на овие ликови. И зашто тоа Исус толку многу милеел, често да свраке во нивното семејство. Отигаваме неколку ситуации во само в 11-то поглава Јован кај што вели дека Исус ги љубеше. Исус го љубеше Лазара. Слично како и самиот писател на Евангелието, Јован, кој што беше љубениот ученик од Исуса. Зашто станува збор овде? Знаете, Исус сака со безусловна љубов. Господ го сака секого од нас. тоа, да бидеме реални како и самите ние, едноставно има неко, имаме некое друштво кое што повеќе ни одговара во однос на некое друго. А не дека не ги сакаме. Зарем не е така? И Исус така знаел да се одвои, често пати се секјавате, Петар, Јаков и Јован. Биле најблизу до Исуса. Биле тие кои што биле присутни на неговото, на, на гората на преобразувањето, кога, знаеме, ќе се појават Мојсе и Илија. Значи, Исус имал посебна близина со ова семејство. Еве да се посетиме на некои моменти само. Мате 17 глава 1 и 2. Мате 17, 1 и 2. е во тој момент. И по шест дни Исус ги зеде со себе. осите сите 12 Исус ги зеде со себе Петр, Јаков и брата му Јована и ги изведе на висока гора насамо. И беше преобразен пред нив, лицето му светна како сонце, а неговата облека стана бела како светлината. Те имале посебна привилегија, еве, да, да го видат и преобразувањето Христово. Или, еве, во Лука да отвориме 10 глава, Лука 10, 38 до 42. Ова е едно, едно, едно од ситуациите кога Исус ки се најде во домот на Марта, Марија и Лазар. Овде се ги наоѓаме Марта и Марија и не мора да читаме да се подсетиме само. Што се случува овде? Марта е зафатена со подготовката на храната во кујна. Така да изразим. А Марија е секоја спремна да го слуша Исуса секојаш, вели, клечела тука долу покрај нозете Христови и го слушала. И Марта што вели овде?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 Е сега, зашто ова го спомнувам? Ќе го поврземе со стиховите од 12-тото поглаве Јован, кој што што току ќе дојде, меѓутоа ќе ги прочитаме само од први до трети стих. Ова е во домот на Симон лепрозниот, кој што Исус ќе го исцели, каде што Марија ќе го направи на големо дело која го помазала својот спасител. Да видите каква сцена сега имаме овде. На шест дни пред Пасха Исус дојде во Витанија, каде беше Лазар, кој го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше. А што праеше Марија? Лазар беше на трпезата, вели, а Марија што праеше овде? Беше во кујната со Марта? Не. Повторно Марија служи, Марта служи, се извинувам, ама нема веќе реакција од страната на Марта. Се ова го потенцирам затоа што сакам да кажам зошто Исус посебно ги сакал овие луѓе, зошто бил близок со нив. Спомнавме една карактеристика, Марија обожавала, милеела да седи покрај нозете Христови и да слуша. Марта гледаме дека брзо учи. А Лазар, сте слушнале, сте прочитале некојаш од Лазара нешто да кажал во Евангелијата? спомната на неколку места, меѓутоа Лазар уста не отвара. Така да впечаток. Че он е мирен, кроток, повлечен. Ние често пати може би имаме погрешно мислење за некој такви кои што ете, може би ти дигаат рака, ти така, кажамо се незабележливи во црква, меѓутоа <laughs> и тоа се квалитети, сепак. Не значи дека ако секојаш скокам да кажам нешто, па <laughs> Видите, на Исуса, значи, му биле омилени овие ликови. Марија е спремна да учи, Марта брзо учи, Лазар сигурно и тој слушал со внимание и учел. Баш малку правиме муавет предходно со брат Зоки и му кажувам пример. Еве, ке излезете да сведочите, ке отидете кај некои своји роднини, ке почнете да им сведочите, да им кажувате, а, ајде, сега ти ке ми кажуваш, о, она, ние, нели, знаеме, ајде, доста престани. А отидете кај некои други комши и пример, тие лака ќе ве слушаат, дури ќе бараат уште повеќе. Каде ќе ви биде помило да одите? Па нормално. Така е. Исус често пати свратува овде. Е, видите какви квалитети значи, имале овие луѓе овде. И Марија, и Марта, и Лазар. И вториот стих, значи, одиме, 11 глава, втори стих. Марија, че и брат Лазар беше болен, значи Јован сега ни кажува која е Марија, овде запишена, беше онаја која го помаза Господа со миров и ги избриша неговите нозе со својата коса. Да не ве буни што овде Јован го спомнува ова, а случајот со помазувањето е дури во 12 глава. Ви тоа знаете, Јован го пишува Евангелието многу покрасно. Кога веќе настанот се знаел, бил познат, и само ги подсетува Да ве подсетам на самиот почеток увод кога дававме во Евангелието по Јован. Јован и неговото Евангелие е посебно на, а, насочено за она втора генерација, генерација или нашата генерација и било која, кој што не живеела, а, не биле современици со Христа, не живееле во времето на Христа. че не го виделе Христа. Така да тој само подсетува за случајот со Марија да ни каже, да ни посочи која е таа Марија. Она од која што Исус изгонил седум демони, кој што го направил она чудесно дело. Тоа е сестрата на Марта. И третиот стих вели И така сестрите пратија до него, значи по гласник, да му кажат. Што да му кажат? Господи, ете болен е оној кого ти го љубиш. Еве го првиот момент. Болен е Лазар, кого ти го љубиш. Забележувате, овде нема никаква молба. Меѓутоа, не е потребна кога сте близок со некого, воопшти да замолите. Доволно е само информација да му пренесете. Веројатно е за очекување дека тој ќе дојде. Да ви се најде во време на, на проблем, на тешкотија. А што мисус? го чу тоа рече, болеста не е смртоносна, туку за Божја слава за да се прослави Божиот син. Што значи сега ова? Па нели Лазар умрел како резултат на болест. Исус уште овде на, наговестува што има план да направи. Не е смртоносно, затоа што за кратко Лазар после повторно ќе биде здрав и жив. И зошто е неговата болест повторно за да се прослави Бог? Сетите се на деветата глава Јован. Зошто слепиот бил слеп? не заради неговите гревови, не заради гревовите неговите родители, туку за да Бог се прослави. А Бог се прослава на многу начини. Конкретно во 11 глава силна прослава на Господа ќе видиме затоа што ќе направи чудесно дело, ќе дигне мртов, мртовецот од гроб после 4 дена. И мнозина ќе поверуваат заради тоа, подосна ќе видиме во 11 глава. Исто ова било многу значено за да се утврстат во верата и неговите ученици. И на нив им било потребно ова. И сега видите пети и шести стих. Малку се нелогични, кои ќе погледнете на, од прва. Што вели овде? Исус ги любеше. А Исус ги любеше, повторно. <clears throat> Марта и низината сестра и Лазара. Повторно се истакнува дека посебно биле умилени. И кога чудека е болен, остана тогаш уште два дена во местото кај што се ногеше. Вие логично на вас ова? Исус, кој што ги любеше Марта, Марија и Лазар, слушна дека Лазар е болен и остана уште два дена на местото кај што се наоѓа. За очекување дека оној кој што е близок со вас, значи имате една посебна заедница со него, а кој ќе слушна дека некој <laughs> е болен да ствара, да дотрча, да му се најде, посебно Исус кој што лечел се на, наоколу. Сестра Елен Вајд вели, поминувал и низ цели села и буквално се цветало. После него не останало нито еден болен. Лечел од секаква болест. А во оваа ситуација, иако за очекување е да Исус притрча на помош, тој останал уште два дена. Патем речено, што гледаме овде? Ова е една многу битна работа. Ако вие сте му омилени на Господа, ако Господ вас посебно ве люби, а ние сме како Божи народ, сметаме барем и треба да сметаме дека посебно сме му омилени на Господа, затоа што имаме вистината и наша задача е да ја однесеме таа вистина, да го осознаеме карактерот Божи меѓу луѓето. Дали тоа значи дека нема да не фати ни една болест, ниту пак смрт? Погледаме текстот. Исус ги љубеше, а се случува Лазар е болен, Лазар дури ќе умре. Че значи, тоа не значи тоа. Ке се сетам на еден брат од Свети Николе по име Гоце, мислам, баше ти го знаеш. Не? Гоце. А, мислам дека ви го има кажувано тоа, меѓутоа во контекст на ова Често пати, поради неговата психичка болест, знаеше да дојде кај мене и да, не само кај мене, одише и кај Дејан, доека Дејан беше у Свети Николе. И знаеше да го, пост, го поставува постојано тоа исто прашање. Брат Борче, кажи ми те, молам, дали Господ ме сака? Зошто го поставуваше тоа прашање? Затоа што тој сметаше дека како Господ го сака, тогаш треба да ја тргне болеста комплетно од него и да тој му служи со сета сила во полно здравје. И тоа не секојаш така. Е, имаме доказ дека Лазар, кого Господ посебно го любеше, се разболел од тешка болест, тоа болест која што дори ке го однесе во смрт. За кратко. Че ние не знаеме некојаш зашто некои настани земаат некаков ситек во нашиот живот. Меѓутоа, сепак едноставно, како што и денеска проучувавме, и Авакум се чудел, меѓутоа, сепак треба со вера да гледаме на тоа нешто, да се потврме на Господа и да, да чекаме на конечното избавување. На крајот на криштата, конечната цел на Господа е да не спаси, да не спаси за сета вечност. Добро. Е сега ова чудниот шести стих. Слушна дека е болен и остана таму. Навидум рамнодушен, незаинтересиран. Да ја прашам, оној кого што посебно го сакате, со кого што посебен, посебно сте блиски, веројатно ќе сакате да му направите посебно големо дело, посебна чест да му направите. Нели така е? Исус спрема нешто овде посебно за Лазара. Знаете, има една мисла, што ја запишав, се реков, добра е за да се слушне и да ја споделам со вас. Се вели вака, некако ова ќе ве подсети би, на проповета што денес ја слушавте во универзално. Ако Бог одговори на молитвата, ја зголемува верата. Тоа е така. Ако одолговлекува, ја зголемува трпеливостта, Ако пак не одговори, има нешто подобро за вас. Јас си кажам дека во овој случај Исус сакал сите три работи да ги постигне, не само со Лазар и Марија и Марта и неговите ученици, туку и со целиот народ кој што ќе присуствува, ќе биде сведок на неговото воскресение. Значи, и да ја зголеми и зајакне верата, и да ја зголеми трпеливоста, која што е многу битна карактеристика, а и затоа што го направил тоа што го направил, затоа што имал нешто многу подобро. Ова сигурно е потетува на тоа што го слушавме денеска. Нешто многу повеќе сака да ви даде и да ве благослови. И одиме понатаму. Значи, останал два дена, најверојатно додека ја примил веста Исус, Лазар веќе бил починат. Затоа што два дена останал, а 40 на километри растојание можел да го помени или во еден ден, или во два дена, врече. Полека одење, два дена. И читаме понатаму, седми стих. Потоа им рече на учениците, да отидеме пак во Јудеа. И што очекувате да кажат учениците кога предходно, пред некој ден во Јудеа сакаа да го каменуваат и тие му велат загрижени за него, рави или учителе, Јудеците сега сакаа да те убијат со камења, а ти пак одиш наму. Исус им одговара во 9 стих. Зар денот нема 12 часови? Кај вредите денот секојаш изнесува 12 часови. Подолго, пократко, меѓутоа 12 часови ми. Ако некој оди денје, не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. Ако некој оди ноќе, се сопнува, зашто нема светлина во него. Ова Исус го кажува, сакајќи да каже, дека Моето време, Исус вели за себе, за својата служба, моето време е точно фиксирано и одредено. И има уште дел од денот, кога треба да работам. Да направам уште некој големо дело. И се е испланирано, и ништо не може тоа да го смени. 12 часа се во прашање. Тоа е моето време, јас се уште имам време, и до овде Се уште не дошло времето Исус да, да, да загине, меѓутоа, подосна ке слушаме нешто поинако. Дека времето сепак ке настапи. И тој ке се даде како жртва за нас. Тоа е оно што сака да го каже преку овие стихови. И одиме понатаму 11 стих. Тоа им го рече, а потоа продолжи. Нашиот пријател Лазар заспа, сакајќи да, ми, да им каже, еве ова е причината поради која што сакам да се вратам во Јудеа. Токму заради нашиот пријател Лазар. Но, ова и нешто друго кажува овде. Нашиот пријател Лазар заспа, одам да го разбудам. И тогаш учениците му рекоа, па ако заспал, ке оздрави. Знаете, обично кога човек е болен, сонот имајте како благотворно дејство во ревитализација значи, на, комплетно на, на организмот. Дали е тоа настинка или било што и да е, мислам, вообичаено и здрав човек, па за време од тие 5, 6, 7, 8 часа ги полни батериите, така да кажеме, а кај ли болен човек? А него му треба посебно одмор. И затоа и рекле, ако заспал, тој ќе оздрави, подобро за него така. Но, што мислиш Исус? 13 стих, но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за починка во сон. Исус кажува јасно и гласно дека смртта е всушност сон. Тоа страшило, кој што го плаши секој живо существо на оваа земја планета, е всушност само сон. <laughs> Зошто вели Павле во Солуњаните, па ние не треба да жалиме како другите, по, по умрените, по мртвите. Зошто? Па затоа што смртта не е точка во нашиот живот, смртта е само една запрена, еден дел. Има и после смрт. Има и воскресение, тоа што ќе го покаже Исус овде на дел. Значи, смртта е само сон, кога ова луѓето би го прифатиле, онака како што е, што е вера, знаете, верата е да се фатиш за Божјата реч и да веруваш дека тоа е така. Смртта, вели Исус, е сон. Кога луѓето така би верувале за смртта, тоа не би жалеле така како што жала денеска по своите. Тогу ќе го очекуваат Христа во надеж на воскресението. <clears throat> Тогаш Исус им рече јасно Лазар умре. И видите 15 стих исто интересен. И се радувам, среќен сум заради вас, вели Исус, дека не бев таму, за да поверувате. <laughs> Што сега да кажем? Вели Исус, подобро среќен сум што не бев таму за да поверувате. Што ќе се случише ако Исус беше таму, доека Лазар уште беше болен? Нормално. Дали се забележале во Библијата никаде, ама никаде, јас не сум сретнал барем, во присуство Исусово не се случува некој да умре. Нема такво нешто. Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Тоа е тој кој што дарува живот, тој е тој кој што лечи, исцелува. Нема, нема смрт, не може да се случи смрт во негово присуство. <clears throat> тој е победил смртта. Така да им вели дека ако јас бев таму, ако бевте и вие, значи ако бевме таму, немаше да имате прилика да, да го видите тоа големо чудесно дело на Воскресение и немаше да поверувате. А тоа е едно било и од намерите, значи Исусова, да и неговите ученици се уцврстат во вера. А сепак не е исто, тие веќе се навикнале секој ден гледале како Исус исцелува луѓе. Не е исто тоа и не е исто да дигнете некој некого од мртвите и тоа после 4 дена. Знаете ли какво верување постоело меѓу а, евреите тогаш, израелците? Нешто слично како кај православните денеска, православниот свет верува нели дека 40 дена душата шета некаде и има, може би, шанси, не знам, ете, да се врати назад или не знам, да стане човек. Они верувале дека три дена душата шета и има шанси да се врати назад да човекот може. И Исус намерно, и не само заради тоа, туку сетете се на Јаировата керка. Знаете какво, какви гласови се шириле? дека таа не ни била мртва. Исус само ја освестил, а не ја воскреснал. Е, сега, че намерно тоа се било испланирано, ќе почекам, ќе отидам и на четвртиот ден ќе го дигнам. За да поверуваат. Пазите, значи, овде гледаме дека Исус не прави чуда, он не е а, како овие кои што се представуваат како чудотворци, кои што, знаете, за пари, за вака, вака фрчат чуда од нивните джебови, да кажеме. <laughs> Не, Исус секојаш кога прави чудо, го прави со одредена намера и секојаш целта е да, да поверува некој. Да го прими, да дојде до спасение. Значи се радувам заради вас дека не бевте таму за да поверувате, туку да отидеме при Него. Вели да отидеме при Него, сепак да отидеме. И сега го гледаме овде во 16 стика, што ќе прикинеме неверниот Тома, Не дека другите биле многу поверени од него, меѓутоа ете Томас истакнува малку по овие некои негови е, изјави. Што вели Тома, наречен близнак? На некој начин може би како да пречувствувал дека тоа ќе бидат последните денови од Христојот живот. Тој вели рече на соучениците, па да отидеме и ние да умреме со него. Ке го каменуваат и учителот ќе не каменуваат и нас. Барем херојски <laughs> не знам како да го толкувам, дали баш вака, меѓутоа така личи некако. И Петар рекол во една прилика, Господе, ако и сите се откажат, јас никако. Воред, овде ќе, ќе застанеме, затоа што понатаму следи друг дел, каде што Исус веќе ќе стигне во Витанија, значи кај во домот на Марта и Марија. А само да, еве, само два стика да, да се подсетиме на ова нешто што кажавме предходно. Значи, никој во Христово присуство не умрел. Сеќавате Марта, кога се среќава со Исус, што му вели? Ако ти, Господе, беше тука, Лазар немаше да умре, а подосна средбата негови со Марија која Марија ќе истрча. Ако ти, Господе, беше тука, нашиот брат, значи Лазар, немаше да умре. Немаше смртта покрај Спасителот, покрај оној кој што е воскресение, покрај оној кој што е живот. Нека Господ ни помогне да се впечатат во нашето срце и да се запишат овие вистини, кои што ги разгледавме оваа вечер, и нека Господ не води понатаму во нашите животи да ни зајакне верата да го утвр... ја утврсти нашата трпеливост, иако може би некојаш Господ не ви одговара на молитвите, сетете се како командирот на пожарната станица, кога му рекол на Били, како беше? Вили, не? Боби, значи, да, Боби, Роберт. Му рекол не, а потоа рекол, ние имаме нешто многу повеќе да му дадеме да му возможиме така и нашиот Господ со нас. Нека му е слава и фала за се во Христово име. Амин.